sneakus. te salves, no te quedes inmóvil, aunque en todo camín, no chiles o gollo, no quieras con murria, no te salves agora, ni nunca, no te salves, no te plenes de calma, no reserves do mundo nomás un cantón tranquilo, no deises calleros parpiellos, pesados como chuicios, no te quedes sin morros, no te duermas sin sueño, no te pienses en sangre, no te chutques sin tiempo, pero si contéis con isho, no puedes empachalo, y cheras o goyo, y quies con murria, y te salvas agora, y te plenas de calma, y reservas do mundo nomás un cantón tranquilo, de isas calleros parpiellos, pesados como chuicios, y te chutas sin morros, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te chutcas sin tiempo, y te quedas inmóvil ao canto do camín, y te salvas, ayora, no te quedes con yo. Con este poema de Mario Benedetti, Principia Fendorella. mesmo Oh, de oh, A dices Y a dices Y la nuestra revolta más no natural. aturar. no se nostres esas más no podrán abaixar. Quien no nostres somriures no podrán esborrar. La nuestra actitud siempre será de topar, Y mai no deses, más de luchar contra el poder. I mai no deses, de plantar cara al poder. I mai no deses, de luchar contra el poder. a avui, más siempre contra el poder. un lunes más a Fendorella en 100.1 Guaito de FM Radio Topo. como todos los lunes nos faremos compañía desde ahora desde las 6 coladas la tarde indica las 7 aquí como ha mío compañero en compañero 101.1 de de FM Radio Topo el único programa de, radio que se fa en Aragonés y para contactar con nosotros podréis tocarnos al teléfono 976 29 13 98 y también podéis escribirnos a la, a la fendo.orella.gmail.com antes dando principiar con un sumario, agradeceré a toda la chen que se pasó por el puesto de Radio Topo en A5 Marzada, montemos un puesto con una radio en directo y también agradeceré a la chen que, que vino preguntando por, por Fendorella más que más, a chen que era interesada en aprender aragonés y que mismo lo fue va desde de fuera de, de, Aragón. Bueno, con el principiando con un sumario, tendremos el estrapalucio, el lenguero de Museo Pablo Serrano, Bella noticieta también en tocan a la Garchola de, Torrero, un comunicado quitado. Y una noticia de de fuera de Aragón, Diego Cañamero, que lleva en busca y captura, lleva un sindicalista del Sindicato Andaluz de Treballados. Y también, si nos vaga, gatos leeremos el artículo de la revista Ospiello que edita la Asociación Cultural Nogará y que ya ha quitado un número de invierno de 2011. También charlaremos, en este caso, de Difuera de Aragón, defensores de derechos humanos sancionados en Madrid por delegación de gobierno, una acción en Madrid contra la violencia patriarcal. También charlaremos sobre los artículos de, sobre tortura en Euskal Herria. Y también te leeremos un par de artículos, eh, uno que nos charlará sobre la violencia y la política, o sobre la violencia hasta conseguir fines políticos y todo esto que se charla pues, de Cabo Juan en los medios. Y también un otro que pues charla sobre la relación entre los movimientos sociales y la traza en que se fan sentir en, pues, los medios de comunicación y su incidencia en la sociedad. passat per cap clavant el neguit constant de ser perseguit o capturat és el braç del feixisme el que t'està ofegant i has de dubtar una reacció esperant no saber si era la millor refugiats d'una terra on no existe ni existeix la paraula justicia Ocho 20 de enero ocurrieron bellas cosas en Obico de Torrero, en y junto a la antigua Garchola, güe, Atravegada, Centro Social Ocupado Quiquemur. Dende a milla taseis do Maitín y e por cuarta vegada en los tagues tempos, o se despertaba en estado de sitio policial. A vegada un desalojo contra los ocupantes docente Centro Social Ocupa o Quique Mur e contra el espíritu de bico que quiere a continuidad das actividades que se vienen desembolicando un espacio a la fin vivo dimpués de más de cinco años en los que a gestión municipal do mesmo no lle dicho que desidia en ronas y Basuera de banda mala xestión, autoxestión. Con o bico preso a la fuerza por el Cuerpo de Intervención de la Policía Nacional, os vecinos y vecinas els comenzón a estar aturaus, registraus y amenazados arbitrariamente por diversos numes do CNP, cuando a chen se enderezaba to treballo o a levar a las chiquetas u chiquez tocineras y antidisturbios despertaron en tensión a Obico. pues a la media de las es comenzaba a desaloiso las personas que resistían no o da Garchola, metiéndole a suyas vidas e integridad física en risque por la incapabilidad dos numes y a manca de medidas de seguridad de cara a evitar un accidente. Con toda la manzana de Garchola rodeada de antidisturbios, una decena, una decena de vecinos alufraba la escena eslucernaus y con rabia a escape son rodeados por una veintena de antidisturbios o dispositivo total en llena de Bells 50, que se dedican a increpar, faltar y provocar a las vecinas, que responden verbal y pacíficamente de bandas cámaras y sin aviso previo y con todo suyo armamento, 14 220 antidisturbios es comienzan a arrestar a las personas ...en la misma puerta de Bar Galicia. Resultado, un vecino... ...después de estar bestialmente trucado y amenazado y detenido, chicamente sin estar identificado y después de que casi 30 horas retenido y acusado de atentado, desórdenes públicos y lesiones. Cinco vecinas habían de estar atendidas por los médicos. Vía 11 personas desalojadas lo único que feban era treballar por Obico y una sociedad machusta, y 42 expedientes subiertos, no se sabe por qué, a la espera de resolución. Inmediatamente, y sin de no poder borrar lo registrado por las cámaras y lo visto por los vecinos, o sindicatos, de entre cometas, policiales, es comienzan una campaña de mentiras, presiones y manipulación. No se nos fa extraño Totisto. En anteriores actuaciones del mismo CNP, vecins y cans plegó a estar en En de helicópteros sobrevolando nuestras nuestras carreras. Se en que Torrero yo suyo Vietnam particular? Puede estar que sí, en Ye inestará, porque las vecinas somos fartas de actuaciones estilo pistoles y matons, porque continuaremos luchando por una sociedad justa e igualitaria y contra la suya violencia, porque en cara que tengan placas, ugrans, despachos y armas, porras, calabozos y garcholas, nosotros tenemos nuestros sueños, os nuestros compañeros y dignidad. Contra la violencia policial, Torrero que bien resistes. Y estoy un comunicado de la Asociación de Vecins de Venecia. no Pablo Serrano, Una noticia de Apudepa. Apudepa desecha as dimisións de Broto, Vázquez, Tudelilla e Sinaga por a irregularidade da xestión da lenguero do museo e por a disparición de obras ao Centro de Arte. A familia de Pablo Serrano, a alacet do Museo de Arte Contemporáneo de Zaragoza, ha confirmado a, a desaparición de obras del escultor depositadas no centro. Se de dun feito grau que, que justifica o cese de raso de todos os irresponsables do Departamento de Cultura e do Museo. que una vergüenza de todo que el Gobierno de Aragón permita a perduga de piezas en el museo de titularidad autonómica más importante. Ha presentado correspondiente enunciado continúa bufándole a Pochao. Tatraman y a la ripa de irregularidad que rodean la construcción del edificio se adive o vergüenoso nepotismo del Departamento na gestión del enguero do museu. ya se confirma a familia, a entrada de Balmunia la Consellería supos, suposo o tranque de relacións y e o suyo equipe se ha dedicado a entrepuzar o papel dos descendientes del artista. Pero lo colmo llega ya la, revelación de que o proyecto expositivo encargado y contamos que Bosau este sustituido por una trota poder estar adjudicado a Fernando Sinaga a través de Chusto de Lilla, posado viceconsejero Vázquez. ¿Qué cargo oficial tiene Chus Tudelilla a gestionar los asuntos de Pablo Serrano? ¿Y ético que ha esposado viceconsellero se nutra los proyectos que Osillo Mariu saca a otros profesionales? ¿No le fa vergüenza a Sinaga desembolicar su papel de artista do a a gestión de Pablo Serrano ya rebutir de irregularidad y a menester que se depuren todas esas responsabilidades a través de una investigación parlamentaria y una otra judicial. con esta mena de noticias se ve el verdadero compromiso que tienen a nuestras autoridades en refirmar la cultura en una ciudad como Zaragoza que se mira de estar capital europea de la cultura en 2016. punto 101.8 Radio Topo hasta Castilla se habido bellas detenciones en Euskal Herria y tenemos aquí varios artículos que, charlan sobre la tortura en Euskal Herria. Y si legalizasen la tortura, situaciones como las de ayer eh, le van a preguntarse por qué el Estado español no legaliza de una vegada la tortura a los ciudadanos vascos, por ley, como Israel, por ejemplo. Para principiar, los suyos guardias civiles y policías no habrían de posarse en la cadera de Tacuán, muy de Cabo Tacuán. En estos casos, o ministro del Interior no quedaría en evidencia dos vegadas, por mentir primero y por callar de pues. Por ejemplo, después a condenado caso Portus a la sola. Y Por cierto, los diputados vascos y no más progresistas tampoco no quedarían mal por no haber tenido cosa de decirle a respective de de de aviento. O suyo gobierno no debería dar explicaciones periódicas sobre casos concretos a un relator la ONU o a Comité Europeo de Prevención de la Tortura. El a Internacional y Human Rights Watch no deberían interpelarle en los suyos informes por la contradicción entre la ley y la práctica. No caldrían forenses que decisen que no vieron cosa rara a Gurutze y Ansi antes, antes de morir, que un romano tenía caras sinas porque se fotió con una puerta, que el testigo protegido caso Lasa Zabala se cremó a sí mismo con fumarros por todo el cuerpo y se esgarró el esfínter de aparentar que le habían violado. No se administrarían fiscales que lo den por bueno, ni jueces que archiven los casos sin investigar cosa, es más riesgo de que Estrasburgo les tire las orellas, como en el caso de Mikkelsen Arguimiro. No se precisarían abogados de oficio que huyen tanto costado, ni caldría desper aquí a sí se comporten como profesionales, como el letrado de Xavier Tristain. Tampoco no habría necesidad de medios de difusión que amarguen los relatos o, más absurdo en cara, los reduzcan a media columna. No se lo creyen no les parece grau. Y ya de paso, cada persona con sentido crítico habría de preguntarse cómo es posible que los vascos lo cuenten todo en comisaría voluntariamente en otros crímenes tanto más graus que los que siga Ana Rosa Quintana. Un artículo de Ramón Solá, eh, de Tegara. violencia con fins políticas. Viste la violencia política y un debate embolicado. Y es pleno de hipocresía, tabús y tópicos, pero antimás para parar cuenta en que se persiguen opiniones que no comulgan con el pensamiento único. Y más más curioso y que ese pensamiento único imposado por un nacionalismo español se alaceta en una luenga en luenga trayectoria de derramamiento de sangre con fines políticas. Pocos pueden alabarse de haber llevado a horror a tantos continentes como los españoles. acotolador de luengas y culturas, espoliador de recursos naturales, aniquilador de tierra, xenófobo, racista, autoritario, o masclista, el imperio español e el mundo inmenso aunque nunca no se dejaba de torturar, violar, asesinar y furtar en nombre de España. Por más que los revisionistas españolistas miren de amagar esta realidad histórica con la denuncia de una suposada leyenda negra, nunca no han estado capaces de hacer una reflexión madura y valiente sobre la historia. Dasti que desde a negación dos genocidios contra los chodigos, musulmáns e indígenas y lo que nos resulta mucho más amán a impunidad de todos dos da, a de tot dos asesinos y demás criminales do franquismo pretendan convencenos lo malo que yo o nacionalismo vasco y lo inaceptable de la violencia de ETA. Sobre esa vergüenza impunidad y sobre tanto atrás, como a dos asesinos do 3 de marzo de 1976 en Gasteiz ou de Montejurra en maio ese mesmo año, se a democracia española, que nos da lecciones de ética. Hipócritas que, traitón as ma que as dos franquistas indultan, condecoran y e aplauden a torturados y e consideran víctimas de terrorismo a fastiosos personaxes do taravidó franquista, desde Carrero Blanco a Melitón Manzanas. ya que plegado a escribir y e decir que cualquier objetivo político queda deslegitimado si se suficiente con violencia. De seguras os luitados da resistencia francesa, que se arma en na man ao tráfico de esclavos, os soldados que van liberar Berlín a tiro limpio o que, pre, o que preñou a Bastilla, serían encantados de escutar semellans necedad. y es posible que los pacifistas consideren que todas estas luitas eran indignas y por tanto los suyos logros, acaitada monarquía absolutista en Francia, a de tráfico de esclavos o acaitado nazismo, han quedado contaminados por el empleo de la violencia. Pero sobre todo es probable que no tengan garra problema en asumir que las policías se veían obligadas a intervenir enviando tal hospital a ciudadanos que protestan pacíficamente o que es legitimo y mesmo humanitario ni enviar ejércitos a ocupar países. Muchos aplauden detenciones que rematan con grave denuncias de torturas de las que nunca no tien mica a decir. Se ha rematado un ciclo de la historia de este país, de, se, refiere a Euskal Pero a violencia dos estados y continua, y son muchos los disposados a justificarla esfrazados de pacifistas. carmen meralo cuando se enfan 30 años los crímenes de Gasteiz, porque nunca no hemos de olvidar os crímenes feitos contra nuestro pueblo. esto que plegamos de leyer y un texto escrito por el historiador y político Florena Auiz, que lo hemos eh, quitado también de gara. Y bueno, esta mención que fa la fin sobre o 3 de marzo de Gasteiz, esta masacre, pues bueno, creímos que, bueno, íbamos a, decir bien bella cosa, más que más porque pues, Josefa Istañada o 35 cabo daño de, de esta masacre, que consiste en una enrestida policial contra una asamblea de trevallados que eran achuntados eh, en una iglesia. A policía dentro a tiro limpio contra, contra a la asamblea y asesinó a cinco, a cinco trabajadores Pues el responsable policial y político de, esta masacre eh, tiene un nombre que es Manuel y Barne, que estuvo ministro con Franco y después en torno en demócrata de toda la vida y, luego hasta el presidente de Galiza. Y bueno, pues eh, ya veíamos que había violencias que no, que, pues, que no tienen justificación según te está poder, pero atrás que se disan pasar y se consideran pues como, como una cosa normal. Thank you. con la tortura en Euskal Herria. Churistas instan de banda ONU a que el Estado español suprima las leyes especiales y en comunicación El Consejero de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra estos días, ha recibido una demanda a que el Estado español suprima suyas legislaciones especiales el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en y estos días ha recibido una demanda para que, el Estado de España suprima suyas legislaciones especiales por el nuevo contexto existente en Euskal Herria. La demanda ha estado inventada por la Asociación Americana de Churistas, A.J., entidad creada en 1976 y que tiene estatus consultivo de banda ONU. O suyo escrito fa referencia tanto al régimen de detención como a la Ley de partidos, cuestión ambas de total actualidad da usos arrestos de martes y e proceso contra Sortu. Como premisa, apunta que considera como positivo o producto de fuego declarado por ETA, e también resulta altamente positiva a declaración del sector civil aunque se vincula ideológicamente con dita organización de desembolicar a súa actividad dentro o refuse da violencia, como traste de acción política, un método logro de objetivos políticos, cualquiera que sea, o su origen y naturaleza. En el nuevo contexto, estos turistas subrayan que se deben encetar acciones que aduyen a un remate definitivo del conflicto sobre el alacet, la más firme prevalencia de los derechos humanos de todas las personas. Tiempo es de citar que el relator de derechos Humanos de la ONU, Martín Seinin, de la Costera Esbarizada de Madrid, la AJ le demanda primero que continuando sus recomendaciones, dos relatos especiales y e los organismos la ONU decrete la abolición del régimen de incomunicación, a detención en secreto y e en total isolamiento del mundo exterior a personas genéricamente vinculadas al terrorismo y remera que este régimen si se emplea más a personas que a suya detención no parece tener otra causa que a suya acción política o social pacífica. Citan, concretos concreto a los detenidos en Chinero en Nafarroa impuestos de remerar de nuevas a los turistas americanos adiven que se requiere una revisión de las expresiones imprecisas que aparecen en la Ley de partidos políticos, que amogan y de sectores sectores políticas existentes la sociedad vasca. Escrito e trasladado a ONU alude a los delitos los presos y familias. De rematar, dice que las medidas excepcionales deben someterse no más a circunstancias especiales, calificación que día no se puede sostener. Quizás en behatokia, que difundir esta noticia, punta que documento ya de vital importancia, más en cara no contexto de proceso contra Sortu. La intervención ha estado repartida a todas las delegaciones y se fueron iniciativas concretas. Está un artículo quitado la web catalans amb unes pobles encadenats amb un les cultures, la solidaritat d'Irlanda, Occitània i el Sahara, cosa que s'arranya, països catalans. El dir d'un poble és molt fort, ho aconseguirem, pensarem. El dir sembla cridar ben fort i una escletxa de llum surt del nostre cor il·luminant el rostre de bon per tot esperant sentir algun dia la veu d'un poble cridant ben fort amunt les pobles amb una llibertat guanya per compartir compartir per guanyar fer possible l'impossible la reunir València és com pobles amb una llibertat. Guanya per compartir, compartir per guanyar. Fer possible l'impossible, la teva indiferència és complicitat i amor. Els pobles amb una llibertat. Guanya per compartir, compartir per guanyar. Fer possible l'impossible, la teva indiferència és complicitat. La teva indiferència és complicitat. chegando Internacional agora de o norte la península nos nimos to sur. Diego Cañamero en busca y captura. Dende este sábado, Diego Cañamero se trova en situación de busca y captura por no haberse presentado o 18 de febrero a un judicio por los piquez informativos da Bada General do 29 de septiembre. este artículo, un integrante Sindicato Andaluz de los Trabajadores explica os motivos que han levado esta organización entre la insemisión judicial. O Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, heruda tradición de luita dos Sindicato de Obreros del Campo, pateue una fura represión na suya faina sindical como fan cifras a traza de ejemplo. 400.000 euros en piñoras, fianzas y e sanciones, 350 militantes, obrers, procesaus upiñoraus y e demandaus de Garchola que puyan a 41 añadas y no meses. Sabemos que esta apoyada la represión por parte dos poderes públicos a través de la sanción penal no llena más contra Osat, sino que responde a una estrategia de aplicación del derecho excepcional a los colectivos disidentes con orden socioeconómico o poder fa siempre represión contra comportamientos que se prenden como perigosos tal orden social vichen, con diferentes herramientas, sistemas familiares, educativos, laborales, culturales, religiosos. Cuando estos mecanismos no fan y y o sujeto rebelde continua estando un perigo tal orden social, se aplica o ius puniendi, o derecho penal sancionador, con la fin de disuadir un sujeto en la suya conducta y castigarle en pos de defender a pacífica convivencia ciudadana y es libertad civiles. Pero, qui son estos enemigos del orden social? Históricamente, siempre han existido enemigos del orden imperante, que han recibido un tracto excepcional por parte del derecho penal al aceptar una suya peligrosidad. El Estado español morisco, chodigos, chetans o anarquistas. En la actualidad, estos enemigos del Estado son más que masas personas inmigrantes y o terrorismo. Este zaguer concepto, según esa interpretación extensiva do poder, arrocla la disidencia política y cualquier traza de contestación un sistema socioeconómico excepcionalidad en la aplicación de derecho penal se traduce en la suspensión de guarancias procesales... ...y desproporción en la aplicación de las penas. La represión contra la faina sindical DOSAT... cumple los rasgos característicos de la teoría de derecho penal del enemigo. Adevantamiento la punibilidad... penas desproporcionadas respecto de derecho penal normal, realización o supresión de garantías guarancias procesales e individuales. Adevantamiento punibilidad. Como más recién ejemplo de esta práctica podríamos citar o bien las concentraciones y manifestaciones convocadas por OSAT en Sevilla o 27 de enero en protesta por la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, Penas desproporcionadas respecto del derecho normal, es común tosat que acciones de protesta como ocupación de fincas concentraciones en la vía pública rematen con demandas de garchola por partidos tribunales, en cara que no desenvoli que acciones no no se hayan producido daños ni contra las personas ni contra los bienes. a pena de privación de libertad, máxima pena al ordenamiento jurídico, continúa estando a respuesta del Poder Judicial. Realización o supresión de bellas guarancias procesales e individuales. Ejemplo disto son feitas con violencia y desproporción. Todas estas arrestidas y maltrato policial y judicial contra las protestas no violentas contra la latura y la miseria en Andalucía se fato violando dilla pardatro o a otro treballo que más de un millón de personas y o derecho a unas condiciones laborales y de vida dignas de muchos millones más como a resposta a estos montajes policiales y judiciales, a entrevista arrestida y a represión del Comité Nacional d'OSAT, ha decidido encetar una campaña pacífica de desobediencia civil, tan acudir tan más juicios farsa mientras no rematean las arrestidas contra el sindicato. Conscients do preabosar por esta desobediencia y a privación de libertad que puede suposar tan muchos militantes, son prestos a desembolicar esta insemisión a su fin, Jeffer Vister esta maquinaria represiva del Estado, que castiga a quien no revela bando miedo, que prueban de imposar y que continúan luchando por un mundo incluyente y más justo, a vida digna de todos y todas siga posible. para un ataque. defensores de derechos humanos que alufran y documentan las escardas racistas en Madrid sancionados el gobierno. Las brigadas vecinales de lufrada de derechos humanos denunciamos y manifestamos. O día 21 de abril de 2010, en la Plaza de Lavapiés y o día 22 de febrero de 2011, los alrededores de Metro Porto, las brigadas de alufrada de derechos humanos realizaban a faina de lufrada y documentación las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública de traza eventualmente discriminatoria o xenófoba... de los eventuales físicos o psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación... ...y sozmesas y a o, registros. Da, en el suyo caso, meter en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales. La policía identificó a que participaban en las brigadas y les ha abierto un expediente sancionador, pese a que no incurrieron en garra delito o falta tipificados en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles a provocación de reacciones no públicas que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana. Pese a que no haya vio garra reacción de público. Denunciamos públicamente este inaceptable intento de coacción que prueba de castigar y empachar la presencia de los ciudadanos en el espacio público, lo que por un regular se realizan controls de identidad a inmigrantes. en la decisión la delegación de gobierno Así como el autoritarismo, con lo que se amena a policía en estas actuaciones tienen como consecuencia material o desprecio y vulneración las libertades a los y de estos ciudadanos, o a la libertad de opinión y expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos feitos de aquí, frente empleo lo mismo actúan según o deber de asegurar o respecto a los derechos humanos en las actuaciones policiales, Exigimos la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios con de los derechos humanos. saturar un poco la información y te hicimos a que una canta de Suicidal tendencies. 91.8 Radio Topo. comincia una nova vida Rosa Imos a recentar todos unha acción feminista en Madrid contra a violencia patriarcal aproveitando que maitinlle o día da muller. la carrera Preciados, a la altaria de Puerta Sol, el jefe feminista desplega una pancarta con el lema «A violencia patriarcal nos mata a todas», mientras unas 15 compañeras se tumbaron por tierra, simbolizando a las víctimas de las violencias patriarcales, representando calabres con mortallas violetas y etiquetas nos pies aclarando a causa de violencia, torturada por la talla 36, chafada por la carga familiar, faltada por ir da man a mi novia. Una negociación con una parella de policía municipal ha evitado que IS garra identificación. En rematar el acto, sale hito o bien comunicado contra las violencias patriarcales. Toda persona que ya leíta como mujer, de cualquier condición, origen o procedencia, ya es susceptible de padecer violencias múltiples y cutianas, de que plegar en la suya máxima expresión, el asesinato. Pero este suceso no hay un feito isolado, sino que un, resultado de un largo camino que, que es comencipia por la continua alufrada de nuestros cuerpos como un objeto más de consumo, que continúa por explotación en el mundo laboral y familiar. toda persona que ya leita como mujer, de cualquier condición, origen o procedencia y es susceptible de padecer violencias múltiples y cutianas, violencias que dicherimos ya cuasi sin alticamanos, como las manifestaciones obscenas de bellas figuras públicas del mundo de la política o la cultura, como las violaciones o feminicidios que se convierten en espectáculos televisivos, como a doble o triple jornada que hemos de estomagar porque la conciliación laboral continúa estando cosa de mujeres y no una prioridad en tiempos de crisis, como la alarmante feminización la pobreza o o desplazamiento irresponsable de la cuestión dos cudiaus dende Occidente e que as zonas máis desfavorecidas do planeta. esto estoy mucho más yo que mata a las, a las a las de aquí y a las de di fuera, a las que nestieron diagnosticadas muller en deixer y a las que no. A crisis económica, a crisis ecológica, a crisis de cuidados y a violencia estructural y específica que constituye a vida diaria las mujeres. La violencia sobre las mujeres no llega cosa de unos pocos maltractados, tampoco de unas pocas víctimas en situación de desamparo, sino que cosa que ocurre cada día en múltiples trazas. Pueden de en la victimización o de reconocernos no más no papel de lupas o corderas, nos revelamos cada día de año contra esta violencia estructural, que no es más más simbólica, pero también, que no es más económica, pero también, que no es más física, pero también. Nos rebelamos colectivamente contra esta violencia que se dice heteropatriarcal. Este artículo ya ha sacado de la web centrodemedios.org. ya somos casi rematando programa de web y taturar un poco tanta información seriosa, pues si tuvimos a leer un artículo que también lleve de opinión eh, que también lleve un tema serio como lle la relación entre los movimientos sociales y los medios de comunicación y como inciden la sociedad, pero que lo trata de una traza pues más bien en chanza. Así es que, bueno, pues se eh, o texto se dice Joaquín trobó a tecla. y si la única traza que tienen los movimientos sociales de hacer sentir a suyas reivindicaciones lleva a las mugas drogas da comella bufa y casposa? cuando un periódico galego fació un artículo sobre la convocatoria de Joaquín, un estudiante de Universidad de La Coruña, fueron muchas las personas que espardió la noticia, más que más acompañada de comentarios relativamente chancés en los clamados redes sociales. y ya que no deja de trucar o fricacio que Joaquín, estudiante de Sociología, estase el único asistente a la concentración que el mesmo eva convocado contra los retalles en materia de amostranza feitos por las administraciones públicas. Por mala suerte, o fruto de un cálculo maquiavélico bélico o se no nomás con la prensa. y ese efecto logró que o suyo chesto tenese más repercusión mediática que no a gran de las movilizaciones que se fan en Galiza. Tal habrá gestionado a convocatoria este estudiante de non sociología Sociología, si logró que y acudise a prensa, cosa que cosa en general más complicada que invocar a la Santa Compaña. Pensando en un caso que fació a, prensa convencional das vadas movilizaciones do 27 de Chinero contra la reforma de las pensiones, talmen Sun Tzu habría pensado en si el enemigo no te fa ni puñetero caso, de creer que tampoco no te sigue a resta. Te traza que pretenda ridiculizarte, te muestre como rareza, pero preste eficacia en cualquier caso. ¿Da que gastar millones en actos organizados con Chens Gürtel, fletar autobuses, regalar entre pans, si a prensa te fa más caso a tu solenco? Tillados pensamientos e intenciones de Joaquín y Sun Tzu, Cal fer dos criterios y autotología que lleva una parola que siempre he quiso fer servir y no va oportunidad, de una prensa que consigue obviar a mayor parte la oposición a la reforma de las pensiones y es capaz de incluir a Belén Esteban entre las 10 mujeres más sexys del mundo. Caleban centenas de miles de personas en la plaza Tahir en, del Cairo, hasta que Occidente parece cuenta de que ha estado Mubarak. Aquí Berlusconi clamó el hombre más aputo de todo Oriente Medio. Pero si también mientras meten a Belén en la caja, te recentar a su miserias, ya tenemos a millones de personas con la clarimeta a punto. Ahora mismo no sé si proposar que ni envíen a Belén Esteban a cubrir como enviada especial las revueltas en el mundo árabe. Parece que, para que te faigan caso las cosas importantes, Yemen menester organizas cantidad de personas y u balas implicadas. U que es naves en un filtro de caspa que permita que llamaniscan en programas rosas de prime time. Una fer entre Bienvenida Pérez y Noam Chomsky, una colla de triunfitos eh, en estrincallaos a la puerta del ministerio, etc., cal, pensa, seriosamente. No puedo rematar estas ringleras sin enviar expresiones a Joaquín y agradecerle a su iniciativa, pues, solenco u con millas, con prensa o sin ella, cal, cal que veiga más personas que no se resignen. Gracias, compañero. maravilloso porque no me he llegado el micro. Ay. Ay. Pues eso, vamos a rematar. programa, disamos. tu programa venía en el artículo que tos nos dito de Ozaguer número de espiello que se dice una huellada por historia la muller aragonesa del siglo XV y lo disamos aprovechando que Maitín se fa la tradicional manifestación do Día da Muller es que a la mellata las en na glorita sasera nos, nos, nos ibellemos a la fin la manifestación y también aproveitamos para saludar a, nuestra audiencia. pues como ha dicho compañero, saludamos a nuestra audiencia y le agradecemos sus suyos consejos. Y pues cosa, ya rematamos el programa de web. Eh, nos escucharemos el lunes venían de 6 a 7 aquí en Radio Topo 101.8 Fendorella. A rematar, como gozamos de fer, traducimos una canta, esta ocasión una colla valenciana que fa bellas semanas estos metimos un programa Aspencat, Temps. Ya no queda tiempo de charrar, ni sentir ni caminar, como Eva nos